Herria dago negarrez beti Bizkaiko ugau herrian sortu zen idirin, mila behatzerunda berroite gran urtean, eta nera bezarotik zetorkion kantagintzarako gozea amak erregalatu zidan gitarra bat. Kasi nuen ba, nota batzuk egiten eta hola, eta bueno, gero ja, pues, ja emeki emeki, gero kasi profesionala. Bere lehen diskoa, mila an iruita sortzian karikaratu zuen, atahualpa jupanki Ego Amerikako protesta kantagile ezagunaren euskarazko bertsuekin. Urte bereko abenduan, Eibarren antolatu zen Euskal kantarien lehiaketa irabazi zuen estitxurekin batera. Bere ala heldu zen herritik alde egin beharra frankismoren errepresioari bildur, eta baiunatik itzuli egin ondoren Parisen bukatu zuen. Iru eta mairuan, ipar Euskal Herria itzuli eta elkar argitaletxaren zorreran aritu zen zabal liburu dendaren bidez. Kontserbatorioko ikasketak egin zituen bordelen eta diskoak argitaratzen jarraitu zuen aizpatasunaren aizean. Mila behatzen dut iruditu emeretzian, grabatu zuen aizpatasuna feminismoa aldarrikatzen zuen diskoa, eta Euskal Telebistan horrela mintzatu zen bere feminismoaz. Gu feministak osea, ginen, eta naiz biztan dena. Baina, orduan segon, klasiko aitez bazen nuen, kasik ezin zinen feminista izan. Eta nik hori niretzako hau nuen. Egiten aldut klasikoa eta feminista izan. Eta Eta jazta. Laroi garen amarkadati goiti, musika klasikora azizen urbiltzen eta euskal kantagintzak beste norabide batzuk hartzen zituela ikusirik. Berazken diskoak 2000 eta amabien eta amairuan karrikaratu zituen maite dirinek.